Dženecka ptičica, moja beba je preselila. Bože, kako je prekrasan ovaj dan. Razmišljala je Jasmina gledajući kroz prozor. Sve slavi i veliča Allaha Đelešanuhu, a ja sam tako sretna što se sve ovo nakon svega lijepo završilo. Njeno razmišljanje prekide ulazak ljekara u sobu. Ona se prenu i brzo priđe svom krevetu, iščekujući dolazak pedijatra koji je odmah dolazio nakon vizit posjetenja. toliko je željela da bude sama i da je svi ostave na miru. Htjela je u tišini daleko od svih da se opusti, da razmisli, da dovi ili plače. Legla je u krevet, okrenula se prema snježno bijelom zidu, zaklopila svoje oči i vratila se u prošlost. Nizale su se slike pred njenim očima Jasna se sjećala. Već tri dana je u bolnici. Njena trudnoća se iskomplikovala i ljekari su se odlučili na prijevremeni porod. Iako je bio osmi mjesec, nisu više imali vremena. Porod se mora obaviti, a život majke i djeteta spasiti. Jasmina je rodila sine koji je težio 2 kilograma. Svi su se brinuli za njega jer se dešava Allahovo voljom da bebe rođene u osmom mjesecu trudnoće ne prežive usred nerazvijenosti pluća, mozga ili zbog nekih drugih nepredviđenih komplikacija. Naravno, mogućnosti za sretan isla su bile velike i svi su se nadali da će beba, iako mala, biti dovoljno jaka da sve krize prevaziđe, prebrodi i preživi posebno Jasmina i njen muž, stalno je gledala u dio bolnice gdje su smještani inkubatori, a tamo je njena beba, njen mali sin. Nije ga čak dobro ni vidjela, jer su ga odmah odnijeli, a i ona je bila suviše umorna i iscepljena. Bez obzira na sve, već je osjećala kako ga voli, pa čak i poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže dijete je plod srca jedan od mirisnih dženevskih cvjetova hadis bilježi Tirmizi i on je volio djecu i igrao se sa njima a čak je bio iskušavan umiranjem svoje rođene djece Bože kakva kušnja u sobu napokon uđe dežurna doktorica pedijatar i pozva porodilje koje su s njom i dijelile bolničku sobu. Brzo i jednostavno obavijesti ih o stanju njihove djece u protekloj noći i pođe prema vratima. Jasmina je uspuđena zaustavi i upita za svoje dijete. Doktorica zastade, skide svoje naočala i reče Zar vas gospođa nisu obavijestili? Šta su to trebalo da me obavijesti? Iznenađeno upita. Sačekajte, odmah se vraćam. Reče doktorica i izađe. Jasmina nervozno pritegne svojim mahramu i upitno pogleda ostale žene. One su samo šutjele. Ona ode do prozora i prošla puta gledajući u nebo. Moj gospodaru, Samo se tebi obraćam i od tebe pomoć tražim. Volim te da mi pomogneš, da me učvrstiš i da me ne ostaviš samo bez tvoje zaštite. U sobu ponovo uđe doktorica noseći neki papir. Znate, gospođo, jutros u 4 sahata i 10 minuta vaša beba je umrla. Tu se ništa nije moglo učiniti. Jasmina je blijedo pogleda i duboko uzdahnu. Učinilo je se kao da sanja ružan san iz kojeg će je svakog trenutka neko probuti, ali to nikako da se desi. Doktorica je i dalje bila tu ispred nje, držeći taj papir u svoje ruce. Svi su šutjeli i gledali u nju, u njenu mahramu i čekali kako će reagavuti. A Jasmina je samo nijemo stajala, gotovo okamenjena od te boli koja se pojavila, ne mogavši ni da priča, ni da plače, niti da pokreće svoje udove. Nakon šest godina braka i iščekivanja ovakav iso svega. O Bože! A onda se sjeti da je molila svog gospodara da joj podari ono što je najbolje za nju i njenu bebu na ovom svijetu i ahiretu. Opet duboko uzdahnu pa pomisli na hadis da je sabur pri prvom udacu i da oni drugim porodiljama u sobi treba pokazati kako se ponaša žena koja vjeruje u Allaha i njegovo određenje. A to je bilo tako teško i toliko je snage za to trebalo i opet iznova duboko uzdahnu, sjede na svoj krevet i tiho reče. Sve je od Allaha i ja ću uz njegovu pomoć biti dobro ne morate se briniti za mene. U sobu uđe medicinska sestra i prekide tegobnu situaciju. Doktorica joj sve objasni zamoli je da bude pažljiva prema Jasmini i da joj donese sredstvo za umira, umirenje. Jasmina to odbi, objasnjuši kratko da je ona vjernica i da joj nije potrebno nikakvo sredstvo da bi kontrolisala svoje osjećaje ili svoje raspoloženje toliko je željela da bude sama i da je svi ostavi na miru. Htjela je u tišini daleko od svih da se opusti, da razmisli, da dovi ili plače. Legla je u krevet, okrenula se prema snježno bijelom zidu, zaklopila svoje oči i vratila se u prošlost. Nizale su se slike pred njenim očima. Jasno se sjećala cijele svoje trudnoće svakog dana i namaza u kojem je dovoljna za ono što Allah zna da je najbolje za nju i njeno dijete. Uvijek je izbjegavala u toj svojoj dovi da se precizno kaže šta želi, jer se bojala da može moliti ono što nije dobro za nju, njenu vjeru, život i ahiret. Kur'anski ajet sura El Bekare 216 ne volite nešto, a ono može biti dobro po vas, nešto volite, a ono ispadne zlo po vas, Allah zna, a vi ne znate. Stalno joj se motao i tad, a i sad u glavi. Razmišljala je o tom ajetu i ovoj novonastaloj situaciji. Tješila je samu sebe i ubjeđivala svoju dušu razumskim i vjerskim dokazima da bude mirna i da se pomiri sa tom činjenicom. Govorila je sama sebi da to dijete ne bi bilo zdravo već retordirano, pa ju je Allah poštedio te tegobe. Ili bi možda otkazalo poslušnu svojim roditeljima, pa bi im samo pravilo probleme u životu. Ili opet ne bi bilo pokorno svome gospodaru, a time bi zaslužio vatru na hiratu, bilo je tako mnogo realnih mogućnosti da više nije htjela o njima da razmišlja. Znala je da se u svojim dovama obraćala onome koji posjeduje svo znanje i o prošlosti i o budućnosti, imala je povjerenje u njega i njegovo određenje. Bila je ubjeđena da joj je on odredio ono što je najbolje za nju i njenu dijete i pokoravala se toj odluci. Njen jakin se nije pokolebao, a njen iman se nije smanjio iako ju je srce jako lupalo, a grudi bile pune bola i tuge. Sad je bila sigurna da će izdržati. Mora, Ona je vjernica stavljena na iskušenje i treba biti jaka i spremna da sve hrabro podnese u ime Allaha. Pa čak i poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam imao isto iskušenje. Hvala Allahu, njena beba je sad dženevska ptičica, a tamo je i najsigurnija, jer je zaštićena od svih dunjalučkih iskušenja tu pomisao velike, tople, majčinske suze počeše kliziti niz njenog lica. Borila bi se protiv njih, ali pusti ih jer nisu zabranjene, a svoju tugu je htjela odagnati, pa makar na taj način. Sutradan je dobila otpusnicu jer nije više bilo razloga da se zadržava u bolnici. Spremila je svoje stvari, a jedna od medicinskih sestara ju je pomogla do izlaza, gdje ju je čekao muž. Jasmina već odmorna i prisabrana krenu za nju. Toliko je puta zamišljala izlazak iz bolnice sa svojom bebom i toliko puta se radovala. A sada, sad se sve promijenilo. Strepila je od tog izlaska i susreta sa mužem i rodbinom. A i najteži dio je tek dolazio. Treba se suočiti sa praznom dječjom sobom, pustom i tihom kućom bez dječje plaća i smijeha. Treba, ne ne, tiho sama sebe prekinu. Nije htjela da dalje produbljuje tugu i da se podsjeća onim što boli, jer sve će to proći, ali nagrada ostaje. Allah subhanahu wa ta'ala ne daje ni jedno iskušenje, a da za nju ne slijedi nagrada onim najvjernijim i najzahvalnijim. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže Kada čovjeku umre dijete, uzvišeni Allah pita meleke, uzeste li dušu djetetu roba moga? Da, odgovaraju oni. A šta na to kaže moj rob? Zahvaljuje te riječima. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Tada Allah kaže melecima, načinite za mog groba kuću u džennetu i dajte joj ime kuća zahvalnosti. Hadis bilježi Tirmizi. U tim svojim razmišljanjima Jasmina dođe do izlaza. Medicinska sestra je ostavi samu da pričeka svog muža. On je ubrzo stigao i pomogao joj da dođe do auta. Nije žele da razgovaraju pred bolnicom, jer sve oči su bile uprte u njih. Jasmina mu je bila zahvalna tome, jer tek u kućnom okruženju će moći da se opusti i podijeli svoj bol i razmišljanje s njim. Dok je ulazila u auto, okrenu se i baci još jedan pogled na mjesto gdje je rodila svoje dijete. Nije željela da plače, ali svoj pogled nije mogla da odvoji od dijela bolnice gdje su inkubatori. Tu je njena beba provela svoje prve i posljednje sate života. Tu je njena beba preselila na bolji vječni svijet. Tu je njena beba. Jasmina, blago je zovno muž. Trebamo ići, uđi auto. Znam, ali nekako ne mogu da odvojim pogled od bolnice. Ovdje je rođena naša beba i ovdje je preselila na ahiret. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaže Vaša su djeca dženevske ptičice, pa kad neko od te djece sretne svog roditelja, uzet će ga za odjeću i neće ga pustiti sve dok ga Allah sa njim zajedno ne uvede u dženet. Zato nemoj biti tužna, pred nama je život. Da, Jasmina, pred nama je život prepun iskušenja koje će doći. Da, upravo si, reče ona i polako sjede u auto. Zatvorila je vrata i duboko uzdahnula. Njen muž upale auto i krenuše. من وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وظنون Krenuli su putem Islama i vjerovanja u jednog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zaputili su se čvrsto i iskreno u novu etapu svog života, spremni da dočekaju i prebrode sva naredna iskušenja i ispite koji će doći. Sad su bili sigurni da će radom, trudom i uz Allahovu pomoć i rahmet doći do svog konačnog odredišta, dženneta, gdje ih u kući zahvalnosti čeka jedna mala dženevska ptičica. Neka je hvala Allahu stvoritelju svih svjetova.